Markus hoofdstuk 4 Jezus het weer die mense langs die see begin leer. Een baie groot menigte het bij hom saamgedrom, zodat so hij op die see in een skuit gaan sit het. Die hele menigte was langs die see op die strand. Hij het hulle baie door gelijkenisse geleer. So het hy onder andere gesê terwijl hy hulle leer. Luister hier! 'n Saaier het eendag gaan saai. Met die saai het 'n deel van die saad op die pad geval en die voëls het gekom en dit opgepik. 'n Ander deel daarvan het op 'n klipbank geval waar daar nie baie grond was nie. Dit het gou opgekom omdat die grond nie diep was nie. Maar toe die son warm word, is dit verskroei. En omdat dit nie wortel geskiet het nie, het dit verdroog. 'n Ander deel het tussen die onkruid geval. Die onkruid het opgekom en dit laat verstik en dit het nie saad geskiet nie. Die ander saad het in goeie grond geval en dit het opgekom, gegroei en 'n oes gelewer. Party het 30voude gedra, ander 60 en nog ander 100voudig. Verder het hy gesê, Wie ore het en kan hoor, moet luister. Toe hulle alleen was, het die mense wat saam met die twaalf by hom was, hom oor die gelijkenis uitgevra, en hy het vir hulle gesê, Aan julle is die inzicht in die geheim van die koninkryk van God gegee, maar vir die wat daar buiten is, bly alles net by gelijkenisse, sodat hulle kyk en kyk en tog nie sien nie en hoor en hoor en tog nie verstaan nie dat hulle hulle nie miskien bekeer en vergewe word nie hy sê toe vir hulle julle begryp nie eens hierdie gelykenis nie hoe sal julle dan al die ander gelykenisse kan verstaan die saaier saai die woord Daar is mense by wie daar soos op 'n pad gesaai word. Sodra hulle die woord hoor, kom die Satan en vat die woord weg wat in hulle gesaai is. Daar is mense by wie daar soos op klipbanke gesaai word. Sodra hulle die woord hoor, neem hulle dit met blydskap aan. Hulle laat dit egter nie in hulle wortels skiet nie en hou nie lank uit nie. As hulle daarna ter wille van die woord verdruk of vervolg word, word hulle gou afvallig. Daar is mense by wie daar soos tussen die onkruid gesaai word. Dit is hulle wat die woord hoor. Maar die sorges van die lewe en die verleiding van rykdom en die begeertes na allerlei ander dinge kom op en verstik die woord. En dit bly sonder vrug dan is daar die mense by wie daar soos op goeie grond gesaai is. Wat die woord hoor en aanvaar en vrug voortbring. Party 30, party 60 en party 100voudig. Hy het vir hulle gesê: "’n Lamp kom mos nie onder 'n emmer of onder 'n bed nie. Is dit nie bedoel om op 'n staander gesit te word nie?" Daar is geen geheim nie of dit moet openbaar gemaak word. En daar word niks geheim gehou nie of dit moet aan die lig kom. As iemand ore het en kan hoor, moet hy luister. Hy het ook vir hulle gesê: "Gee aandag aan wat julle hoor, want met die maat waarmee julle meet, sal vir julle gemeet word." en daar sal vir julle nog toegevoeg word. Wie het, vir hom sal daar nog meer gegee word. En wie nie het nie, van hom sal ook die bietjie wat hy het weggevat word. Verder het hy gesê: Met die koninkryk van God gaan dit so. Iemand saai die saad op die land en gaan slaap en staan op dag na dag en die saad ontkiem en groei. Hoe weet hy self nie? Van self bring die aarde die graan voort. Eers 'n halm, dan 'n aar, dan die volkoringaar. En wanneer die graan ryp is, steek hy dadelik die sekel in, omdat die oestyd daar is. Hy het ook gesê, Hoe sal ons die koninkryk van God voorstel? Of met watter gelykenis sal ons dit uitbeeld? Dit is soos 'n mosterdsaadjie. Wanneer dit in die land geplant word, is dit die kleinste van al die soorte saad daar in die land. Maar as dit eenmal geplant is, kom dit op en word dit groter as al die tuinplante. Dit kry sulke groot takke dat die voëls in sy skaduwee kom nes maak. Deur baie sulke gelykenisse het Jesus met die mense oor sy boodskap gepraat, vir sover hulle dit kon verstaan. Sonder 'n gelykenis het hy nie met hulle gepraat nie. Maar wanneer hy met sy disippels alleen was, het hy vir hulle alles uitgelê. Laat daardie middag sê Jesus vir sy disippels: "Kom ons vaar oor kant toe." Hulle het toe die mense wat daar was, daar laat bly en hom saamgeneem in die skuit waarin hy gesit het. Daar was ook nog ander skuite by. Skielik het daar 'n groot storm losgebars en die golwe het in die skuit geslaan sodat die skuit al begin vol word het. Jesus het op die bank in die agtersteuwe gelê en slaap. Hulle maak hom toe wakker en sê vir hom: "Meneer, gee u dan nie omdat ons vergaan nie?" Toe staan hy op, bestraf die wind en sê vir die see: "Hou op! Bedaar!" Die wind het gaan lê en daar het 'n groot stilte gekom. Toe sê hy vir hulle: "Waarom is julle bang? Het julle dan nie geloof nie?" Hulle is met groot ontzag vervul en het vir mekaar gesê: "Wie kan hy tog wees dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam?"